А, ние продолжуваме со нашата тема кога Господ прашува или кога Господ поставува прашање. Четврти дел. Минатиот пат беше за Илија, се сеќавате и за депресијата. Верувам дека многу нешто научивме од неговиот пример и прашањето кое што му било упатено до него, доека се крил во пештерата таму на Божијата гора Хорив, на Синај. Кое беше прашањето упатено на него? Што правиш тука? Што бараш тука ти, Илија? Не ти е тука местото. А денеска ќе се позабавиме со едно прашање кое што Господ му го упатил на еден друг великан, на еден друг голем библиски лик, на истата гора Хорив. Интересно, на истата гора, на Синајската гора се случува и овој пример, каде што Господ ќе му упати прашање на кого? Што мисте кој е тој кој што се нашел на гората Хорив, па разговарал со Господа, па му било Мојсе, точно, Мојсе. Ке започнеме од прва глава и излез да се подсетиме само на околностите во кои што се раѓа и се случува да се ете појави на сцената овој лик Мојсей. Да се подсетиме. Втора книга Мојсија или Излез, прва глава. Ке читаме стихови кои што од неодамна ги читавме и ни беа целна обработка, кога ја имавме онаа тема за шифра и пуа, оние две жени, бабиците, или сепфора и фуа стои во овој превод. Меѓутоа мене ми беше некако поинтересно, потака ја насловив шифра и пуа, интересно е, што, иако многу, многу не се, за жал, не знам барем колку што сметам дека е точна статистиката што се води таму на Вимео, иако за жал не се кој знае колку многу гледани нашите проповеди, како за чудо, значи во просек оваа шифра и пуа, се подсетувам сега значи, на таа моја проповед пред некој саботи, е погледана и сега се поставам прашање дали може би поради интересниот наслов само. Што насловот е наистина интересен и, и а, интригантен овака. Ветера да, да отворите, да видите сега што е сега ова шифра и пура. И тоа како и да е. Ја верувам дека Господ има свој план и дека мнозина ќе бидат осведочени. Овде, во таа проповед ги цитиравме овие стихови, но да се подсетиме. Значи, Израел, израелскиот народ е во Египет. Знаеме како која била улогата Божија преку Јосиф да го избави целиот тој народ. Овде вели се думе се души биле, кога влегле а, Стефан во својата проповед пред да биде каменуван спомнува 75 души, како и да е. Мал број, но со текот на времето сета таа благосостава која што им била а, овозможена во Египет, се доека Јосиф бил жив, се разбира, се намножиле. То се намножиле до голем број. Милиони. Најмалку два милиони може би биле. Таму во Гесен. И тогаш, вели, ај ќе читаме честиот стих прва глава. И Јосиф умре, а изумре и сите негови брака и целото тоа поколение. Ама израелците беа родни, се намножија и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. Тогаш во Египет завладеа нов цар кој не го познаваше Јосифа. Не дека не слушал за него. И тој му рече на својот народ, ете израелевите синови станаа броја народ и посилни од нас, ајде да постапиме мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат на нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крајот да си отидат од земјата. Значи, е, овој новиот цар, односно новиот фарон, се уплашил од помислата дека придојдениот народ, израелскиот народ, веќе е многу броен. Значи, кога станува збор за милион, два, тоа е веќе голем број, огромен број, иако не знаеме колку Египет броел жители тогаш, но сепак сето тоа влејало страф кај него и смислил план да не а, одиме во детали, во детали одевме тогаш, меѓутоа само да спомнам. Планот бил како сега да им го, значи, односно целта била како да им го намали наталитетот, да го успори растежот, како што вели овде. И почнал први, прва, првиот дел од планот бил со тежната работа. Не успео. Вториот дел од планот бил со овие две жени, бабици значи шифра и или се фора и фуа, им наредил да при раѓањето, ако е машко дете, да го убиат, ако е женско, да го остават. Значи, брд контрол, како го викаа тоа, или контрола на при, при раѓање, како што е денеска, може би има во Кина, тамо Индија, некои бројни земји. Не успеало ни тоа, затоа што бабиците, вика, му беа верни на Господа и не ја извршија наредбата на фаронот. Има таква смелост и храброст, видовме тогаш, како станале доследни до Божиот закон и до тоа да ја извршуваат Божјата волја. И сега третиот дел од планот бил, 22 стих од прва глава, тојаш фаронот му нареди на целиот свој народ. Видел, не видел дека никако не успева, наредил. Фрлете го во реката секое машко дете, што ќе им се роди на евреите. Само женските деца оставете ги во живот. Сличен план, меѓутоа овој пат на целиот свој народ нардил. Секаде кај што ќе видите машко дете, еврејско, значи машко дете, фрлете го во Нил. И кој знае, тоа еден ден може би ќе ни стане јасно, кој знае колку деца биле испофрлани во Нил. Кој знае колку деца голф на Нил. И во таква една ситуација на Амрам и Јохаведа се раја Мојси. Зашнува Јохаведа се раја Мојси и таа го крие. Знаете, окушницата и кој го наваѓа фароновата керка. Господ имал план со него <clears throat> и тоа на Јохаведа ќе стане јасно подосно. Зашто му бил сочуван животот токму на ова дете. Среде мноштвото други го нашла фараоновата керка и ете, не е тоа по играта на случајот, како што некој вела, туку со Божија промисла, Марија, сестрата негова, ќе, го, ја види цела таа ситуација, ќе притрча и ќе каже на фараоновата керка, ја можам да ти донесам мајка од еврејките, оти и бело јасно дека тоа е еврејско дете, а мајка од еврејките кој што ќе го дое и ќе го одгледа. И таа се сложила со тоа, и кој кој доаѓа, кој го одгледува Мојсей до 12 годишна возраст. Пазите, тоа се најбитните години од а, детството на едно дете. Неговата мајка, Јохаведа, таа го дои, таа го одгледува. И дори било платено за тоа, како што нели овде вели Ромовата керка. И ова ќе се покаже како многу битно во подоцнежниот негов, негов развој и развојот на сите овие настани во случајот со Мојсей. Значи, до 12 години тој живе во својата собствена куќа, одгледан од Јохавела, кој што така добро се грижела за него. И еве да читаме во, држете тука прст, ќе се вратиме, а, да читаме во дело Апостолски во 7 глава, како тоа Стефан во својата проповед го кажува, мене тука ми е некако така по а, едноставно кажано, по накратко, за да не одземам многу време. Седма глава, дело Апостолски, Ова е проповета на Стефан пред да се дигнат на него и да го каменуваат. И читаме таму од 20 до 22 стих. Значи 7 глава дела апостолски. Во тоа време се роди Мојсија кој му беше мил на Бога, три месеци го одгледува во татковиот дом, значи за да потоа биде нели сокриен, а која го напуштија, го зеде фараоновата керка и си го одгледа за син. И Мојсей ја изучи целата, и сега овде а, станува збор за период после 12 годишна возраст, кога одгледан, како дете, веќе возрасен, а, Јохаведа го носи повторно во фараоновиот дом и двор, кај што бил од, а, ја изучил цела египетска мудрост и беше силен во своите зборови и дела. Мојсей добил воспитување какво што можел само да посака некој, Че пред се нагласувам воспитувањето од мајката, ќе читаме од потеравси пророци, но и сето друго можно воспитување кое што било а, битно значи, за, и достапно во тоа време. Значи, како што вели Елен Вајд, бил воспитан и добил највисоко и граѓанско и воено воспитување. Сето ова ќе одигра улога во неговиот живот понатаму имал исклучителни способности. Не за, за джабе, веројатно, Господ го избрал баш него, за оној кој што ќе го изведе Божиот народ од Египет. И сега читаме во втората глава на Излез, тој нели знае, дознал, знае дека е еврин и гледа за цело време што се случува со неговиот народ. Не е како во времето на Јосиф, далеко од тоа Сега Божиот народ е обременен со многу тешка работа, робски јарем, ги мачат, ги малтретираат и тој сето тоа го гледа. Не може веќе да го поднесе. Се случува во втората глава, да еден ден, 11 стик читаме, кога Мојсе веќе беше порастен, ова веќе возраст на 40 години. Значи, внимавајте, 12 години бил во својот дом, кај својата мајка, при својата мајка, најбитните години во спитувањето, кои што одиграле многу голема улога, а потоа наредни 28 учел и ги изучувал сите можни школи а, со сите погодности, значи што можел да ги има а, во фараоновиот двор и некаде на 40 годишна возраст дојде меѓу своите браќа и ги виде нивните маки. Да види на лице место. Со своји очи. Тогаш забележа како еден египетец бие еден еврин, што било честа слика. Негов брат се заврте ваму таму и откако виде дека никој дека нема никој, никој не го гледа, скокна, значи, губи египетецот и го закопа во песок. И ова бил погрешен потек, заради ова ќе мора да излезе од Египет, а тоа сето тоа Господ во својата промисла ќе го искористи за подосно да Мојсей добие 40 години друго едно воспитување, кое што ќе се покаже како многу по-битно за улогата што ќе ја има, од сето она светско воспитување што предходно го добива. Се покажа како брз, импулсивен, значи го надвладеале чувствата, во случајов кога видел дека негов брат Еврин е биен и тепан од египетецот, не можел да издржи, скокнал и губел. убил. како вели стикот овде, значи се сврте ваму таму. Најшто не е тоа знаеме да го направиме кога ќе направиме некој греф или грешка. Ваму таму се вртиме, забраваме да кренеме глава нагоре. Зато што тој горе таму не гледа. <laughs> А ваму таму, аха, никој не да гледа, сами сме, се заборил да погледне нагоре и да, да го праше Господа дали треба така или не треба. Господ имал друг план како ќе го изведе израелскиот народ од Египет, без ни еден куршум испален, така кажам. Тоа било планот Божи. Но се избрзал, знаете, како многу други, како Аврам, да речеме, што избрзал, не можел да дочека да го добие ветениот син и многу други. Значи, очигледно, Мојсеј во овој дел од својот живот, 40 години, возрастен човек, е, прилика како јас, 40 кусор, не бил спремен за делото кое што го чека. Со целото тоа воспитување што го добил. Не бил спремен. Господ има нешто друго на ум. И што се случува? 13 стих, одиме натому. Тој излезе и другиот ден најде двајца еври како се тепаат. двајца браки се тепаат меѓу себе. Зошто го тепа својот другар? Очигледно било дека едниот е кабаетлија, другиот прав. Му рече на напаѓачот, овој му одговори, кој те постави за наш и судија? Ти ли си тука нам да ни судиш, што други зборови? Имаш ли намера да ме убиеш и мене, како што губи оној египетецот? Мој си се стаписал, веднаш се разбрало, веројатно, ако никој не го видел, кој го пренел сето тоа? по па неговиот брат, кој што предходно, предходниот ден бил натепан од египетецот. Веројатно тој пренел. Како и да е, се пренело, се слушнало и дури стигнало до фараонот. Веста стигнала фараонот. 15 стих, кога фараонот го чу тоа, сакаше да го погуби Мојсија, затоа Мојсија избега од фараонот и се засолна во Мадијамската земја. И сега следуваат оние следни 40 години на подготовка да Мојси биде подготвен за делото кој што Господ му го спрема. Пазете, не е лесно да се подготвите за, за на Него. што треба време. Мојсе, кој што имал исклучителни способности, го имал, ги имал сите знаја што можел да ги има некој, образуван во највисоките школи во Египет, не бил спремен. Тоа не те припрема за на небо било каква светска школа или не знам, не можете припреми за небо. Што се случува овие 40 години? Значи, тој ќе заврши кај Јотор, ќе земе едно од неговите керки, ќе се ожени и 40 години со што се бави Мојсей? Овчар бил. 40 години ги шетал овците од едно на друго пасиште. Овчар бил 40 години за да се подготви за делото за кое што Господ сака да го подготви. Да читаме малку еден дел од Патриарси и Пророци, за да влеземе малку повеќе во поентата и да стигнеме до моментот кога му било поставено на прашање. А, имало и други полуки што требало Мојсе да ги прими во тишината и мирот на планинската осаменост. Сам, кај што можел да гледа природа, мада не, не било кој знае каква природа, повеќе пустински дел, но можел да размислува. Во школата на самооткажувањето и тешкотиите требало да се научи на трпение и на контрола над своите страсти. Е, може би, една од причините зашто некојаш Господ дозволува страдање во нашиот живот. Може би, велат еден. Че во школата на самооткажување тешкотиите требало да, на, да се научи на трпение и контрола над своите страсти, кои што очигледно ги немал Тоа се гледа од случајот, не за джабе е забележено, значи ова убиство, забележено убиството. Иако тој мислел, значи, кога го убиле ги дека, еве, неговиот народ ке свати, ке увиди дека, еве, сега треба да се дигнат на бунт и да излегуваат од Египет. Но Божи план не бил тоа. Не бил начинот таков. Вели, неговото срце морало да биде во потполна хармонија со Бога, за да биде во состојба да ги поучува израел, израелците на познавање на неговата волја. 40 години морал да се подготви за следните 40 години во пустината, заедно со 2 милиони народ, најмалку кои што еден сакал едно, друг сакал друго, не може да им, да им се погоди на еден на 20, камо ли на толку многу. Човекот, односно човек не би се согласил на толку долг период на маки и повлеченост, сметајќи го тоа за голема загуба на време. Па и човечки гледано на вистина, откако ќе завршите, не знам, тамо високи школи или било што, и вие сте во една зрела возраст 40 години, и некој да ви рече, е, сега 40 години ќе бидеш овчар. Некој ќе рече, човечки, каква загуба, какво, значи, губење на време. Со такви способности, со такви школи, сега 40 години овчар. Штета. Човечки гледано. Но да не било така. За Господа. Господ спремал. Го спремал Мојсија за да го за едно големо дело. Но оној кој требало да стане водач на избраниот народ, бесконечната мудрост го повикала 40 години да извршува најниски пастирски должности. И секоја чест за верата на Мојсија, како што стојат забележени оние зборови во евреите, ајде да се подсетиме, повторно држите овде прст, во посланието до евреите, Мојсей направил избор. Можел тој и поинако да избере, можел да стане и наследник на фараонот, затоа бил подготвуван. Што вели во 11 глава евреите? 24 стих. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата керка и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. Секоја чест. Слава на Бога. Мој се е затоа и великан. Кој од нас би избрал <laughs> вакво нешто? Да бидеме искрени и реални. Мислам, ако, освен ако на вистина имаме цврста вера и го имаме за цел најголема, најсвета цел Господа и спасението. Тоа што поинако ќе размислува. Како што е Господ размислува и го прави тоа во животот на Мојси. Навиката да води грижа, да заборави на себе, предавајќи му се целосно и нежно на своето стадо, требало да го приготви да стане сочувствителен и добродушен и мощен стрплив пастир на Израел. И знаете што стои во Библијата дека е бил најкроткиот човек станал најкроткиот човек после оваа школа од 40 години како пастир. Тоа искуство, вели, не можело да биде заменето со никакво образование или култура примена од луѓето. Со никакво образование. Мој се бил научен на многу нешто од што требало да се одвикне и да се од, одучи. 40 значи, години во Египет, имало сето тука многу влијанија кои што влијаеле врз неговиот карактер, иако сепак, пак ќе кажам, најосновното образование го добил од својата мајка. Тие први 12 години. Еве што се влијаело врз него. Љубовта на неговата вели хранителка и втора мајка. Високата положба што ја заземал како царев внук. Распуштениот живот во се превејаното мудрување, што и да значи сега тоа, предпоставувам превејаното мудрување. Така е преводот овде. Препредеността, таинствеността на лажната вера, сјајот на делопоклоничкото богослужение, свечената величественост на архитектурата и вајарството, сето тоа оставило длабов печеток в разумот на неговиот развиток и до изясна мерка ги вообличувало неговите навики и неговиот карактер. Но, фала му на Бога, не попуштил во верата, не паднал во идолопоклонство, благодарејќи на неговата мајка и воспитувањето што го добил. Во тие први 12 години, пак споменувам, како најбитни. Тие впечатоци можело, можело да ги избрише само времето, промената на околината и постојаното одржување на врска со Бога. И сам Мојсе од своја страна морал да се бори како човек што се бори за животен обстанов, да ја отфрли заблудата и да ја прифати вистината, но кога таа борба би станувала премногу тешка за човечката сила, Бог бил негов помощник. Бог бил секоја штука да му помогне. И сега одиме понатаму. Трета глава. Мојсе ги пасеше овците на деда си Јотар. Значи, сега поминуваат тие втори 40 години на неговиот живот. Интересно како е поделен во 3-4-ски живот на Мојсе. Мојсе ги пасеше овците на деда си Јотар, мадијамскиот свештеник и кнез бил, меѓу другото. Конејќи го така ставалото по пустината, дојде до Божијата гора Хорев. Одејќи со овците, доаѓа до Божјата гора Хорев. Господов ангел му се покажа во распламтен оган од една капина. Значи, дошло времето кога Господ видел дека мој се е спремен. Тој се загледа тој се загледа целата капина во пламен, а сепак не изгорува. И наистина секој од нас би бил привлечен од една таква гледка капи на кој што а никако да не догорува. Значи, не станува збор за некој нафтен наот тамо, <laughs> кој што ги има многу. Туку, самата капина не изгорува никако. Ајде да се доближам, рече Мојси, и да ја наблюдувам оваа чудна гледка, зашто капината не изгорува. Кога Господ виде дека приоѓа да разгледа, Бог го повика од капината. Мојси, Мојси, еве ме се јави. Не приближувај се наому, рече, собо ги обувките од нозете, зашто местото на кое стоиш е света земја. Јас сум, продолжи, Бог на твојот татко, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов. Мој се ги засол, го засол на лицето, се плашеше да гледа во Бога. Ги видов страдањата на својот народ во Египет, продолжи Господ, и му ја чув тужбата против неговите угнетувачи, позната, познати ми се неговите маки, затоа слегов да го избавам од египетските раце и да го одведам во добра и пространа земја, во земја каде течат мед и млеко, во родниот крај на хананците, хитејците, аморејците, ферзејците, евејците и евусејците. Повиците на Израелевите синови стигнаа до мене и самиот видов како египетците ги гнетуваат. Затоа, ајде, јас те испратјам при фараонот да го избавиш мојот народ, израелците од Египет. Како ја прима ова вест сега Мојсе? Може би си мислил, дојка бев во Египет, тогаш беше моментот. Сега, сега никој не ме знае таму, ме забравиле. Или како што вели во 11 стих, кој сум јас? Па мене да ме пракеш. И еден куп изговори, да не читаме се овде, ќе изговори многу време. Мој се почна да се изговара. И така стигаме во четвртата глава, кај најбитниот дел за денес, што треба да го разгледаме, и читаме први стих, Мој се одговори, ама ако не ми поверуваат и не ме послушаат, току ми речет Господ, не ти се јави, што прави ми тоа што други зборови? Повторно изговор. И овде гледаме дека се уште е егоцентричен на некој начин, загрижен за тоа, за себе. Значи, а ако не ми поверуваат, Ако не ме послушаат, ако речат, па тебе не те пратил, не си ти сретен со Господа, не си пратен од Господа, што оправиме тогаш? И тогаш следува прашањето. Што ти е тоа во раката? Е прашањето од Господа до си. Повторно е доставно прашање, како и сите други што ги разгледаме. Што ти е тоа во раката? Што имал во раката Мојси? 40 години се навикнал на тој стап овчарски стап, пастирски стап. Сте виделе, може би, овчар, како си носи стап. И тоа, <laughs> на некој начин, може би му значило се на Мојсеја, значи 40 години бил овчар. И тоа било символ за на некој, некој вид на негово владење, владење над овците, значи водење на овците. Така го доживувал стапот. Прашањето е што имаш во раката? Прашање до секој од нас. Што имаш во раката? И овде имаме повеќе полуки. Едната е многу битна. Што и да е, и да е најситно, ако тоа биде пречка, за да јас, или Господ вели, го извршам делото, што сум го замислил во твојот живот, треба да го фрлиш, Што и да е, не било кој знае што сега, стап, овчарски, пастирски. Мој се научил голема лекција, овие 40 години, че значи станал кроток, сето тоа. Меѓутоа, да не помисли мој се дека тој сега е пратен од Господа, дека тој ќе го изведи Божиот народ. Туку треба да свати дека Господ преку него ќе го изведе Божиот народ. Тој та треба само да дозволи да биде инструмент во неговите раци. Така да и од овој стап, кој што бил, реков, символ на некакво негово владење или водство над неговото стадо, Господ ќе направи инструмент. <laughs> Овој стап ќе биде наречен на Божи стап. И ќе направи еден куп чуда. Се што ќе се случи од стартот до крајот на излезот, значи на изведувањето на Божиот народ од Египет, се случува преку овој стап. Ама не е до стапот, туку до оној кој што ќе го искористи стапот. Затоа му вели, фрли го на земја. Значи, затоа реков, оваа поука е битна. Што и да е, и да е најситно нешто. Ако сакате да Господ направи чудо од вас, ако сакате Господ да го заврши, да го оствари делото вашиот живот, тоа ќе фрлете го. И овде вели добро на земја. Ико Господ нели се спрема да направи чудо овде, за да му покаже на Мојсија дека еве на ваков начин ким докаже на евреите дека е пратен од Господа. Меѓутоа, запазите оваа полука, значи пак, фрнете се во земскиот прав, сета ваша гордост, па макар и да е тоа пастирски стап. И тоа нешто значило за пастирот, и значи. Елен Вајд вели, оправдувањето се вера е токму тоа, фрлање на човечката гордост во прав, во земскиот прав. Фрли го на земја, му нареди Господ, тој го фрли на земја и стапот се претвори во змија. И се уште стои овој приказ во оваа моја прва полука што треба да ја научиме. Фрли што и да е на земја, затоа што тоа може да се покаже како змија, која што ти ке те укаса во текот на твоја живот. Фрли се, предај му се целосно на Господа, а е тоа која ќе го направиш, тогаш Господ ќе направи чудо од тебе. Чудо од твојот живот, чудото, чудо од твојот дар, колку и да е најмал. Е се, ова е другата паука. Прашањето до нас, прашањето до Зоран, до Зорица, до Трајче, до сите нас, што имаш во раката? Со што те обдарил Господ? Па макар и да е најмал дар, секој од нас има по некој дар, макар и да е најмал, ако му го предадеш на Бога во негови раце, ако сватиш дека тоа е дар од Бога, Не е тоа дар со кој што ти сега треба да градиш, не знам, кариера или било што, тогаш Господ може да направи чудо преку твој, тој, тој твој дар. Нормално за неговото дело, за, за спасение за, на мнозина. И, значи, го фрла стапот на земјата и станува змија. И са што му вели Мојсе, а, Господ, на Мојсеја? Тоа Господ му рече на Мојсеја, испружија раката и фатија за опачката да ви кажам, ова е нешто најопасно. Сте гледале, може би, на оние каналите, како одредени типови, лудаци за мене, да ви кажам право, фаќаат змии. Кој ја фаќа за опашката? Сте некој што некој да ја фаќа за опашката? Да, во ред, меѓутоа, од средината по па нагоре, што е до главата, таму некаде. Главата е таа што е проблемот кај змијата. <laughs> Како ја фаќа за опашка, ке се сврти и одмак и тука са. Еве, Господ бара сеја вера од сеја, бара спремност, која веќе го гледа чудото, која гледа што Господ може да направи од неговиот пастирски стап, сега да ја фати за опашката. И една друга полука има овде. Слободно фати ја змијата за опашката, затоа што Господ се погрижи за незината глава одамна. Битие 3.15, како беше она прва порека до Адам и Ева? Тој ќе ја, ја сотре главата на змијата. Ке ја смачка главата, смачкана е главата на змијата. И што прави Мојсија, ја факе за опашката, посегна на чисораката ја фати за опашката, та пак стана стап во неговата рака. И овој стап, како што кажав, во 20 стих, кога Мојсија решил веќе од, се отповикува на Божиот повик да се врати во Египет и да го направи делото, и наречен Божи стап 20 стих, читаме, така Мојсей ги качи на ослето, на магарето својата жена и синовите и замина за египетската земја, а во раката Мојсей го зеде, што? Божиот стап. Не е веќе пастирски. Што имаш во раката? Господ може да направи чуда, Ако фрлиш се од себе, она што е што си ти, твојата гордост, на земја, и му се предадеш целосно тоа, што и да си, најмал дар да имаш, Господ може да направи чудо. Еве да се подсетим само на два-три стиха, други во Библијата. Суди, трета глава отворете. Суди, трета глава. Имаме еден тука лик кој што многу-многу не ни е познат и многу ликови тука се спомнуваат, кои што многу редко се навраќаме на нив, но има еден интересен момент овде, на еден лик по име Самегар. Е што Господ можел да направи, може да направи со најситно и најмало нешто. Па знаете, не случајно Павле запишува во Коринќаните дека Господ ги избира кои? Слабите, за да ги посрами мудрите, мудреците на овој свет. Зошто Господ ја избрал Елен Вајт? од неодамна Јани не подсети на случајот со тоа, со, со, со неа, значи како Господ предходно повикал други двајца, па тие одбиле, па рекол Господ, е сега ќе се послужат со најслабото. Значи, еве што Господ може да направи <laughs> и со, и со најмалко. 31 стих од третата глава Суди. Значи, знаеме, книгата на Суди е целата испреплетена со како Израел ќе падне под робство на некој народ, па Господ ќе изба, извади некој јуначина, некој јунак, па ќе го избави Божиот народ. Потоа овие пак во идолоплоклонство ќе отидат пак во робство и така натаму и така натаму и често пати Господ се служил со луѓе и овде во овој случај со Самегар. Вели 31 стих, по него беше Самегар, синот Анатов, тој погуби шестотини филистејци со воловски остен. Ова е исто стап. Не овчарски, ама ете, на, пас, на, да, чо, го, на говедарски стап, така. Воловски остен. И така, вика, тој го избави Израел. Го избавил целиот Израел со помош на тој свој воловски став, веројатно човекот бил исто така сточар, но Господ еве што може со Ситна работа, па макар и да е стап. Или Суди 15 глава 15 стих. Што направил Самсон? Убил илјада филистејци со челост од магаре, од осле. 15 стих, 15, 15 глава 15 стих, значи лесно за помнење. Откако забележи уште пресна челост од осле, ја протегна раката и ја зеде онаа челост и со неја уби илјада луѓе што Господ може да направи со ситно нешто, со мало нешто. Да се подсетиме и на Давид, како Давид го совлада Голијат, од кој што трпереше целата израелска војска. Со едно ситно мало камче, по ова, па поситно па не може да биде, значи. <laughs> Кој стадува збор за ситни работи, може и, ајде, а, како беше во Новиот Завет, она си наполо себе, може би, <laughs> поситно со ситно мало камчи неговата прачка кој со која што добро се служил, го убива голијат, од кој што трепереле сите. Која е пуката од ова? Што имаш во својата рака е прашањето Господово до секој од нас. Не треба да викаме, еј, па ја сега неам дар на говор, како Јани, како Борче или не знам, или не знам. Па што може мене Господ да ме искористи? Па ја неам ваков дар, па ја неам дар на пеење, па кај може мене Господ? Не, Господ секој од нас може така силно да искористи, само ако целосно му се предаде. Макар и да е тоа еден стап во нашите раце, може да направи чудо. Тоа е една поука, а втората поука исто така што е исто така битна е да фрлиме се на земја во земскиот прав. И мој се мислил дека може би со негова сила ќе го избави Божиот народ. Но не било така. Господ го избавува својот народ преку него. Господ ќе избави и преку нас мнозина, ако ние целосно му се продадеме. Нека Господ ни помоли во тоа. Амин.